canke abagira ico bafashije bagahaguruka kugira ngo ibintu bihinduke umumenyesha kandi ntashobora kuba hose cyangwa ngo amenye vyose kuri radio isanganiro rero tubasaba kuba abamenyeshamakuru makuru baho muherereye mukibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze mwese mwahisemo gutiramana na radiyo isanganiro ndabaye n'ikaze mu kiganiro cy'uno munsi iwanyu eh, havugwa amaki murageje kubyumva ni ikiganiro kibaha akaryo kugira ngo mutubwire ayo makuru aba yabaye ngaho iwanyu tutashoboye kumenya nuko rero abaduhamagara ni kujya nyine muhamagara mugashikiriza ibyumviro byanyu mu rupfasoni atagutyoza abacanke bariya mutubwire rero amakuru yabaye ngaho iwanyu tutamenye abafise icyo muza gushikiriza sangwa ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi muratwakura ku murongo wa mirongo wa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na, na gatatu hamwe n'amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu aho niko akoresha muhora wa limitere ndasubiramo ni mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu abakoresha na muro umuhora wa Econet ni kuri 76 ubusa 183 amajani 9 na 33 iyo nimero nyene akaba ari nayo turiko turakoresha kuri WhatsApp nk'abari eh, ahantu hatandukanye murashobora kutwakura abakoresha fix nayo imwe yo munzu ni 22 225 43 75 cyanke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri sangwa ikaze rero mutubwire amakuru yabaye ngaho iwanyu tutamenye ni jean marie vianney ngendakumana mugiye guteramana muri uno mwanya w'ino saha yose ni mu gihe mu buhinga bw'ibyuma alphonse kubwimana ariwe agiye kuza arafasha yakira telefone zanyu kugira ngo mushobore gushyikiriza amakuru yabaye ngaho iwanyu subenda ikaze Mm. nuko rero umunywanyi wa mbere yamaze gushira ku murongo ndaguhaye mwiriwe aro aro wi mwiriwe eko je nitwa Simirimana Michel inde Simirimana Michel eh twakuri hehe mishi eh no mu ntara ya Rumonge ahampande y'umuyaga nkuba rutibasi mm eh ingorane yabaye no munsi yuko twagize no munsi guhagarika akazi kugira ngo hari ibyo badusezeraniye abakinywa mm. eh, no munsi twaje tubona igipolisi cyazindutse mm. eh, bababwiye yuko ngo ngo tuzinuka dutera amabuye mm. eh, n'iradiyo yagize fm babikuje mu makuru mm-hmm. kandi ko tusaba yuko batuziganiriza muri NSS tumaze imyaka itatu yose ayo mahera yose ntibarayaduha mm we babwira gute Michel mu babajije kujanye n'amafaranga mafaranga ko baziganiriza nyene eh twaba bagize no munsi n'utupukira apuki eh, atupukira kubasinywa mm. yanse ni kumbiriza nabo bantu bacatubwira ati ngo ni ngo ni ngo tuce dukore mhm. ngo utemewe gukora ngo atahe muhira mm eh, ko Mwere icyo musaba ni bwana Michel. Kwebwe dusaba yuko boturenganura nkuko Perezida yabivuze. Mhm. Umukozi wese azokore aruko Mhm, Michel kumbure amakuru yari yamaze kuyaduhereza ngaho onye mu rumonge. Eh, yuko nk'uno munsi babyutse bagira yegere yegere ngo mu gihe ishyirahamwe bakorana ry'abashinwa ritarabashyira muri ya mashyirahamwe y'ubwishingizi mhm. namwe rero nimutubwire murumva ko murumonge rumonge batanguye batubwira izabayeyo hari undi munywanyi amaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe yego mwiriwe namahoro yego namahoro eh muri bande mutwakuye ndibigira imana jamari wo mm. muri komine mutimbuzi mm sawa jam yego ni sawa mhm mutimbuzi ko ari hafi yacu amakuru tutamenye nayaye eh amakuru mutamenye mhm ikibazo cy'amazi mm-hmm. amazi barayungaye mugabo baguze barangure ubu mm. hariho abayaguze mugabo mm-hmm. bamaze kuyagura baratubarira ko tuzoba tuvoma ibido cumi ku mafaranga mirongo itanu mm. mugu uno munsi bagurisha ibido bitatu ku mafaranga mirongo itanu mm. watwara zitanu udafite ijana ntibagura ndetse hari n'igihe amazi yirirwa yugaye kandi amazi ariyo bene gihugu bakabura aho bavoma ibyo nibyo bibazo dufite ngaha ku mutumba wacu wa cumi na kane kirekura murabishikirije abajije intwaro jamu yego nari ntakibabariye uno munsi baca ngo bazoja kwa musitaneri batumenyeshe rero rimwe na rimwe nuko yaciye yambarira ngo musitaneri yari yababariye ngo bene koperative sangwe ngo abarangura amazi kugira bene gihugu baba ari bo bace bavoma naho umwene gihugu amafaranga akapoma kubera baba badahaba mhm. kandi ntibyakunde abafite imitahe bacu bagenda kuyarangura mhm. urumva ko batubahiriza ibiciro bya leta urumva n'icyo kibazo dufite muhere mhm. icyo musaba n'igiki kugira uh, amazi muze muraronka uko muyashaka icyo twosaba ni uko botwemerera ko twavoma ibyo bito cumi ku mafaranga mirongo itanu nuko regide zirabitubariye kumbure tugushimire eh. mm. sawa mugire n'ijoro ryiza yego undi munywanyi aro mwiriwe neza amahoro cyane ninda twakuye yogise ariko umutumba wawe cyane mu gacindiri mm, inde ogise ndiho ubwo yogise mm, ni sawa yego twakuri uri amaja ndi mu gacimbiri ka ku mutumba wa bishima aho ni hehe muri komine ya mugina mugina ni mu eh, mucitoke yes yes ndahazi ngaye mugina mhm. ego ndamaze kuhashika hariya hose ku eh, nyenshyenza zoza gutiramutsa none asha nzoza kweri kabisa umunsi naje gukorera hiyo nzoca ndayicisha asha muzoze kweri mhm. turabakeneye mhm kaze rutubwire amakuru ngaye mugina ama makuru mhm. kandi nama nababwiye mhm Ejo ikibazo cy'ukuntu batwemereye amazi batuha amatiyo amatiyo mm. kuvuga ahantu mu gacumbi ka nyamabuye hariho amazi ariko duhana urubibi mm-hmm. akozwe mu gacumbi ka murama twarabuze amazi kandi amatiyo arimwo n'akarobine baragagize mm. ama rero tukaguma twibaza sene twese twoba tuzira iki byaba byagenze gute baba hamwe mu by'ukuri baba ariko barabyumva baba babijejwe bokwikoma agashi bakaduha amazi ko tunywa amazi mabi cyane mm, none iyo mubabajije muri ko murabishyuza baca babwira gute nkajye baho mperereye umukuru w'agacimbiri urumva ko umukuru w'agacimbiri ageza raporo kwa segiteri gusa mm. mbara twe turatanga amaraporo kwa segiteri segiteri nawe ndazi kandi aratanga raporo mm. rero kuba mukurira mm icyo rero mwose abacu iki buhana mugisha twebwe twibaza ko icyo twasaba ni uko baduhaye yacu ko aratwegereye sinzi ikibura nuko amatiyo ahambye kandi arimo mm. nicyo twasaba gusa nta kintu ko tunywa amazi mabi cyane cyane rwose urakoze cyane yego aro uwundi munywanyi aro aro aro uyi ndagwaye mwiriwe eh mwiriwe cyane eh ninda twakuye mugana ndi kumana muri komine kigwama intara shankuzo ndi kumana nde Merasi. Mm. Ah. Kaze mera tubwira makuru ngaho e, ikigamba. Amakuru nashaka kubabwira. Mm. ni akaradiyo kabisa n'ubu ntiturakumva sinzi kumenya bimeze mm, isanganiro ntiyumvikana yonyine mu cyanguzo oya kweri mm. Mm, namwe tuganira n'abandi mhm. we none nzaba telefone mirasi mhm. aro aro mwiriwe neza aro aro aro ndakumva ninda twakuye aro wi ndakumva jewe ninda twakuye munsi rero ni umunsi w'abakundanyi benshi bayita sevaranse urumva ko arufose kadushyira mu turimbo tw'urukundo aro amahoro amahoro neza eee eh, ndigateka eee eh, ni sawa gateka yego ni sawa kabisa na mwebwe yego akunuze ni sawa ngaho yego ahi eh, murengeza eee murengeza mm. eee akuwa gatanu naciye mvuye ububanza nabonye yarateye imbere bimwe nakubwira ntiwabibonye asha nabibonye kweri none rabagira ingufu rero turabiri barabara ingene ryoboneka matara aboneka asha kuri nabo nyarateye imbere mbega agateka rya hinguriro urenze rijya rihepfo yajya ari koperative ujabutse kivugwe hajya bahingurira ibiki hajya bahahingurira inoteye bahengera amavuta ah na savunoro ok nabonye ihinguriro mu gihe nawe ndaca batararyubaka muri byose bifumba sinari nzi bakorera ubu ni sawa kabisa yashi nabonye yarateye imbere kabisa kabisa yewe mm, nagira rero mm. tuvugane mm-hmm. ni ukuri umuntu agiye kwita ifumbire aha mu ntara ya bubanza mm. akoresha ingufu zose kabisa ntiduhombe murabona umuceri ubu waduze kubera mu ntara ya bubanza tutarimye umuceri ni ngorane urabona nk'uwo kubera urugomero ntitwawurimye urabona ubikiro kigeze kuri bibiri n'amajana atanu none nkubure rero twosubira tukabura ifumbire tugahomba umukene ntiyosubira kujya ikintu cyitwa umuceri mm none gateka w'ifumbire rero ntimurayironka yo gushira mu muceri ifumbire twebwe dukenera nyinshi nyinshi nka cyembe sindaronka n'ikiro na kimwe kandi je nkoresha ibiro amajana abiri na mirongo irindwi mm. sindaronka n'ikiro na kimwe mm-hmm. musaba rero ko boyibaye rusaba hakiri kare mukaba muritegurira kurima nyinshi nyinshi urabona turi ko turatera imiceri eh, imwe imwe iriko ifumbire Hmm, gateka yamaze kuva ku murongo ariko icyumviro yamaze gushikiriza aro wi aro wi mwiriwe ndakumva neza aro aro aro ninda twakuye aha uno munywanyi rero ngira ngo telefone wifise ikibazo twakiri uwundi yamaze gushika ku murongo aro uwundi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro uyu aro aro aro ndagwaye mwiriwe bagitamira na jemusi w'ikiremba ku mutumira bikenye mu ntarangozi inde jemusi ikiremba mu ntarangozi ah ni sawa jemusi ngaho ikiremba yego kaze rero tubwira amakuru ande mhm. natombe kuba ndose umurongo ninahize ninabuze mm ariko wenda ngomba mbese inkuru imwe umuntu umwe yigeze kuvuga yerekeye yuko ngo iwacu ikiremba ngo ibigo dufite byinshi amita biderenganya yabanyumva abyumva yuko yabivugiye hehe yabivugiye hehe james yamwe yatatwa ku iradiyo ryayingo hajya mu byego umva biranyogeje yatunganije rwose yuko iminsi bacu dufite ibintu kandi ntabyo dufite mm, ibigori none ngaho ingozi n'ikibazo bwana james ni mu biro nk'uko mubishaka ikibazo kihari mm. ni uko dufite ibigori bice dufungura mm. twota nk'umuhira n'abajyango mm-hmm. ariko mwana ntabyo dufite kubera dusabiye imure yo kuza kubisa ntabyo twarimye yo gusya mm-hmm. umusaba eh, ariko rero james dore dusaba mm. ni uko yagiye eh, ese n'ibyo byama byumva yuko serivisi ibigori byishe mwatabyo dufite twirimira byinshi twirira mwatabyo dufite eh, kubera yuko ino habaye urubura rwinshi mm. no muri kiremba abantu n'ubusa badufashije mugana wasaba murehuza gusa ibigori ah, ah, bahita mu kigwena mhm, ndagushimiye cyane james kuri ayo makuru duhaye ego mhm mm eh nabyo usubire muzatubesera sawa sawa nawe ijoro ryiza nami name undi munywanyi aro twakira undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro yasubiza umutima mu nda iyo yagiye ari mu kuza mutereka ndende irarengi ikaremera turibuka ka kajambo hamwe hafi ya rubyironza iminara iba inyange n'inyambo zikampagira mugatwara udusimbo wahora ujishira intore gukunda kwibuka mu mataha ubu ni sambwe ruyange horeza umwana yemwe ndarire nzoza horeza umwana yemwe ndarire nzoza irubera inyange urantungundera iteka akanyana k'umurundi urakarinda izuba rukora irubera inyange urantungundera iteka halo halo oui gabanya karadiyo gabanya akaradiyo wakera yego reka ngabanye eh urumva ko kariko na mati aha ubu ni sawa ah, acyava ku murongo ku muringi araza kugaruka twakira aro mwiriwe mahoro eh ninda twakuye ndekuye Jean Pierre mu kibitoke cha Bujumbura mm sawa Jean Pierre Mahoro. mm kazugiye utubwiye amakuru nga mu kibitoke. cibitoke za kupuga. mm ariko kore kore banki yo kwaruka mu bijyanye n'iterambere mu twebwe kwa kwa twari dufise twagiye kusaba ingurane kuko ndo gwarukanye ne mu mugwi wa wabo mm ariko mu mujya muyobozi wayo wo wo yazi yadutumye ko nawe yatubwiye ngo nuko ngo tutabigitega mm. unyu muri hati hadutuma karatubwira ngo ngo umwe umwe washoboye ngo kuzana ngo kosiyo ngo yo muri yoni ku muntu umwe umwe ngo ngo tuzete ngo tuzete tuyironga uwo muri yoni wa ubwo twasara twavuga ko yofata gato jean pierre gato cyo kimwe nkuko mu ntara yose epi jean pierre oh. ndakubaze gato bwana jean pierre ba uwo miliyoni yavuga ko mutanga wari uwo kugira mwemererwe kuronka yungurane canke n'umiliyoni ngira ngo eh asaba ngo umuntu umwe batwara twakora mu ni ni ngo nagashiramo twakoramo kandi kemewe n'amategeko kitwa BDG mm mhm nabajije ko umuntu umwe umwe ngo ashira ku miliyoni kwizira giyo mm kugira amafaranga cakoriki eh kugira duhiyungurane mm mwere icyo umusaba n'igiki rero pi aha kumbure eh, nakunda kubaza pi kugira ngo icyo kibazo cyanyu gitorerwe umuti hoko gwiki rwaza rwaza ko dufata kimwe n'abandi kuko n'abandi mu makuru amakuru adushyikira tumva ko atakosiyo batanga ni ubukene buba buri mu guharuka mm. we tuba tuyafite ntitubone ntitwokwirwa turajya gusaba iyo ngurane mm-hmm. urakoze Ramugize neza. Mhm, ijoro ryiza kandi. Undi munywanya amazi bushika ku murongo haro. Haro. Wi mwiriwe. Ah. Haro ndakumva ninda twakuye. Haro. Haro haro, njenda kumva. Ah. Mhm, ninde. Ni aha byo reka ko tutari twumvikana twakiri wundi aro mahoro mahoro neza muri bande mutwakuye Eh. wi ndakumva jewe ninda twakuye nderike kwisenga mu ruyigi mm ah ni sawa Eric Hello Ego tubwire karibu ushikirije ushikirije aro aro mwiriwe mwiriwe mm ninda twakuye Nyanguru Siriaki nyabitsina mu muhazi mm nisawa jamu ngamu muhazi Siriaki nako gushaka karadio nikumvikana mm kuva kavuga ku murongo irashari mm Arabeze iminsi myinshi murahaye eh, twakomeza agapire mm kumbure ngira ngo François Kimana ejo ashobora kuzinukira hiyonye kubikora niwe abijeje narabe asha n'urubura ntigwishe imvura yatugiriye nabi igihe cyo kuwa gatandatu maraga mm, urubura ngaho mu wazi ntigwishe kure by'inyamasinga nyabitsinda hose mm. n'amasama yaguruka mm, ubwo rwa ruzi eh, mbe nyibutsa gato urwo ruzi rwo ngaho nyaho hepfo muri mugogo eh, aho eh, muri mugogo na hariya ni ah, nyakijyanda nako utarashika nyamabuye rwa ruzi rwo mu nyamabuye eh hajya usura no kunda hazi Asha murabe kweli murabe radio turoze turayumva kweli Mhm kumbure bavyumvise bazoraba ico bakora musubire kutumva Sawa murakoze Mhm munywanyi mwari mumaze iminsi mubaza ivya world remit eko kaje yarabumvise world remit yagarutse bwira inshuti ziri mu bihugu vya buraya nk'ubufaransa ububirigi swede norvege muri aziya nka omani arabi saudite qatar muri amerika muri canada australie nouvelle zelande eka no muri afurika nka kameruni afurika du sud senegali n'ahandi ko bashobora kubarungikira amafaranga byoroshye cyane baciye kuri wezi itatu akaburungu world dream akaburungu kome agashikira muri eco cash yawe icyo ukora umubwira amazina yawe ni nimero yawe ya eco cash ngabigenza gute mu kuyarungika aja kuri internet akandika wezi tatu akaburungu wo dream it akaburungu kome kugira yiyandikishe ibyo biheze aca ahitamo igihugu arungikamwo nuko warungikiye yatora ni ukuvuga mobile money ibyo biheze nyene kurungika aca ashiramo ibirango warungikiye hamagaca agaca yemeza irungika rima nyamara kanyisase na cyane cyane ko uwurungika byose abikorera ku itelefone yiwe atarinze kuva ahari eko kashi yaje hageze ujya munsi twahuye ntibari ikintu umuntu yifuza akagisaba imana ishimitse kuronga umufasha umutegarugori usangira kabisi n'agahiye mahiko no mu maruswa akwaga sauti yambya ubumwe bukabandanya inka muntu yangeye inka itekera amahembe cyane ibishoma aro eh, ndi fisito muheya mu kayogoro mm, ni sawa fisito mu kayogoro yego turashima mugabo ikibazo cya ngeri n'agasukari byabaye akananira abahinzi mm, isukari na ngeri ntiboneka ngaho mu kayogoro basha ntidutora na gatoya basha twabuze byabuze n'ukuri yego mm, mugiye kubirondera babwira ko bitaboneka kubera iki eh, ariko kandi harimo bimwe biriko biraja mu ngiro tuza turashima ikibazo cyari gihagaritse n'ubuze b'abahungu bahora batwunguruza b'abamotari cyararoye mu ngiro mm. ego mengo ubu bajya babijejwe mu gipolisi bategerera ku mabara mhm. igihe mu gisagara baramureka akidegenza ibyo mm. birashimishije rwose twarabikengurukiye umunyamabanga w'umugambwe muri komine twaruhongoye eh, mm. umuganga uri ku butegetsi mm-hmm. ego eh, yaradusukiyemo mabisize twarabinezererewe mm-hmm. hariho n'inkuru wigeze kumbwira fisto y'umukomiseri afise abantu b'abapolisi baza gufata imodoka byo byarakemutse ego na cone ego ikimezo nka mbere mm. eh, ibyo nabwo nyine twarakengurutse ego harimo abagiye baragira ngo barasukamo amabisi mm. Eh, ko nabyo nyine byaradushimishije rwose mhm. ndagukengurukire cyane fisito ko usuye kutwakura eh, eh, uti nimba atakindi ndagushimire basha ni ukuri aho bigera mwadufasha rwose kandi turabakengurukira bihagije murakoze mhm. gushima mugire n'ijoro ryiza namwe fisito yamaze kuva ku murongo twakira undi munywanyi aro mwiriwe neza alo ndagwaye mwiriwe ninde twakuye ezekieli remegiyo ah, mu mhm, ruyigi muri komini ya remegiyo kaze rero tubwire amakuru yo ngaho muri butaganzwa Mhm Mm, ifumbire ntiyabashikira mm. ntibabageje iby'uburimyi hiyo ibutaganzwa babasigurira ko itaraza kubera iki musaba mm. rero ikibwa wanaremejye kugira ngo mubandanye murongo ifumbire mhm, ndagushimire cyane sawa sawa na urakoze alo ndagwaye mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye ugana na Emmanuel mushito mm ni sawa Manu amahoro cyane mhm Ah, mu kibitoki amakuru alexander iragije eh, na jackson bahati batamenye n'ayahe eh, amakuru ngira ngo baranayazi ni amakuru ajyanye n'irigipfumbire abandi bari kubavuga mm. eh, ifumbire kabaye akayobera abahinga twari twiruhukitse twumvise ko ifumbire isigaye ihingurirwa hano mu burundi mm. ariko byabaye akayobera bahinga kuko nkuko nari ndabivuga ifumbire ubu isigaye iva ku bihumbi bibiri kugeza ku bihumbi bitanu mm. Eh, twari twari tuzi ko igiye guhingurirwa mu burundi iyo hanze ko bayihanije kuza tuzoca twiruhuta tukaronka igiciro nk'uko basanzwe babivuga igiciro cya leta mm. ariko byase kabisa niyo n'abiyandikishije kugira ngo baronke kuri cya giciro cya leta umva barindira ntiza asaba ababijejwe babirabe babishe mu ngiro kugira ngo umunyagihugu nk'ubu mu gihe kirima cy'impeshi izuba ryaratse ntitwarima hakiri turarima ntitwimbura kubera uruzuba rwinshi ariko muri ino minsi imvura yari kwigwa yasaba turonka agafumbire kugira ngo turabe ko aho tutarose ibyi umutaso tubironke kubyica mhm, kumburema iyo fumbire none mwari kuyironka kuva ryari eh, kuva ku kwezi gutangira yategerezwa kuba batanzwe kuza barayironka ariko n'abagiye kwaka kurondera amajeto barayaronka ifumbire bakayirindira n'iyije hakaza ubwoko bumwe ubundi bwoko ntibuze sinzi rero twe biratuyobera cyane mm. yego mm-hmm. ndagushimire cyane sawa nama mm-hmm. Simimana, kakuma emutibanire. Aro twakira undi munywanyi aro Ni chama Mm chama vyaciye bicika utaraheza kutubwira Yego mm. cyo Mm bandanya rutubwira ingene vyifashe ishyaka ngaho iwacu igihumbi bitanu ukaba yateza urabahinga kumbure jamari wowe utuba yakurikiranye ikiganiro gitangura ari yacukura akaradiyo usubira buse aho twakura uri uri mu kirekura ku gihe cumi na kane mu komine mutimbuzi zone marambya utisuka rero ngaho mu marambya ni umuzi w'ibuye niyo yirose ni kuri bitanu ikiro ni bitanu ahandi bitandatu basha hamwe n'umuceri nyine turabona umwenda ni hatari mhm. mm. rero musaba ikiriho jamari basha cyane cyane ku gato kare barare kabisi nyine twashobora kukaronka akasimbura mm. urakoze cyane ndagushimire twakira undi munywanyi ku murongo aro mahoro mutama w'amateka eh mutama w'amateka ni wewe makado nyina kasa mu ntaho tana ku mutumba wa yumba aho bita kwitaba ibana niwe nari ndindiriye makado eh gute gute none asha ni safi sana nawe ni salama ni salama n'umunsi mukuru wako ndanaga ibana aje nawe witeguriye undavye ningene nambaye Asha. <laughs> Asha ni si bintu na mikro niko ndavugira ko nawe nyene ni rouge na noir byose urumva ko umunsi mukuru twawiteguriye. Yego yego. Mm, kaze rero udushikiriza amakuru yo ngaho muri mpinga kayove. Azabo kiraro vuba cyo ku nyaruganda kweri cya kumungana mm inguruka kweri kwa bishanu ari biziba kabisa mm-hmm. ubwo abategetsi bari kweri ndabateye intege mm, ubu murarengana neza yego kumbure ngira ngo ahandi hakiboneketse ibiraro nk'ibyo bidakoze hari abategetsi bufasha akamo batera abantu nk'abo kubaka bagerageze kabisa bakore naho nyine kugira dutere imbere mm-hmm. Komera mutama. Eh sawa sawa mutama nawe urari neza. Yego yego. Aha ikindi cyagenda. <laughs> Eh kumbure ngira ngo ico kindi bana. Laba kuri twinite. Genda ajya kwa imikashi. Mubwire nti muri makakarata ngaho hari ikindi nibagiye. Ucugaruka ndacasigaje umwanya. Iminota 200 yacasigaye kugira uco tubwira. Urukundo nari nagukunze. ndacyo ntarugereranya ndacyo ntarugereranya ngwino umara agahinda twibanire abashiririho n'umunsi n'umunsi wanyu umubwire umukunzi wawe uti ngwino hano umare agahinda n'umunsi rero hari abakundana wa Saint Valentin benshi niko bawita ariko bakurikiye amakuru kuri radio isanganiro mumvukije ko atari umunsi wo mu ngeso zitabereye ahubwo ari umunsi nyamukuru Valentin ngo yafiriye ababa bumirije kubaka nka batwebwe hamwe n'abandi rero usanga barubatse ngo nibo Valentin yafiriye aha ngira ngo abakurikiye amakuru kuri radiyo isanganiro mwabyumvise undi mu mwanya amaze ku murongo ndagwaye mwiriwe mwiriwe cyane ni sawa sawa mutama yego n'amahoro eh, niwe narindindiriye nyine kugira uzumbwire Nizigimana Jean Claude Mukayanza. Mukayanza mm, muri komini ya Claude. Komine Kayanza ni zone murima umutumba ni murima. Mhm, kaze rero tubwira amakuru Patrick Sengiyumva tamenye nga yatamenya n'icyo kibazo cy'isukari bababwiye mm. na karobera bahinga kabisa mu kayanda n'abana ubu barakabura bwose mm. ikindi nacyo gisigaye mm. ni ibiciro kabisa ntibitworohereza ibiciro byagutse leta ntirabe byarabaye nabi kabisa nk'ibyahe kuva ku muceri byose byaduze nka byose kahunga basha ntiworaba mm. yarabaye ndase rero nibaraba ikiro cy'isukari ubu ni bitanu kandi uyironka kuri forode mm. ni ingorane ku giterwa kirimwa iwacu babona mm-hmm. rero bitoboneka nibugurure bive hanze bize bisahiriza mm-hmm. mugo umunyagihugu aronke icanwa n'icyo mm-hmm. yego cyane ndagushimiye cyane bwana jean claude namwe murakora mhm. undi munywanyi tumwakire aro aro aro aro ndakumva ninde aro aro aro aro undi munywanyi tumwakire aro amahoro cyane eh, mahoro mahoro n'inda twakuye umwanya y'isanganira bigira imana joseph karusi munyabikereka imbabazi na madame bigira imana nde joseph ah ni sawa yoze ngai karusi Rashima. Mm, kazo tubwira makuru ngaho ngira ngo Blaise Pascal Kararumiye bataramenye ngai karusi. Aba bakuvuga bijanye n'iri barabaraga shombo nyabikere mutunga mwake. Mm. ibikorwa kubera umengo byarahagaze aho byaba byarapfiriye bahinyanyure bashore kandi tuzi ko bazananye umupfumbu kuko bizoca ari hera mm, byahagaze bigeze ku rugero rungana gute yahereye muri nyabikere mm. yego ku bijyanye nabyo n'ibiciro mm. isukari n'umuzi w'ibuye n'agasanzwe karazimbye isukari yonye byifashe gute ibiciro ibihumbi bitandatu niyo kabonetse ikiro kimwe ibihumbi bitandatu urumva ko ari hatari igikombe cy'ishayi n'amajana atanu mu biciro by'isabune na niba bikaba bisabune irazinze amajana indwi ijyayo irabura kuko rero barabe ubushikiranganji bw'ubudandaji barabe bahinyanyure kure abanyagihugu turahagereye wakoze cyane kuri amakuru duhaye joseph eh, mugire ibihe byiza bakwisanganira sawa sawa namwe muhandanye mutiramana natwe aro aro uyu ndi munywanyi aro aro aro mm ndagwaye mwiriwe mwiriwe neza eh ninde twakuye nzoyikorera Emmanuel twakuri he Emmanuel ndaha mu mugondo muri mpinga kayove mm kaza tubwira amakuru ngaye mpinga kayove ya e, makuru mutamenye mm nagomba kunganira ashiriza ashikirije avuga ibijyanye n'ikiraro mm. kuri kiraro twarakirose ahantu bita muri nyamabuye mm. kandi mengo naho mbise nawe urahazi gose mm, cane yego ishirahamwe dukora ico kiraro kweri mm. ariko ibarabara naryo niryo ritarakorwa nagomba gusaba yuko iki yabo ibarabara naryo ko ikiraro kijana n'ibarabara mm. ubwo ikiraro kihacaritse rero naho tugicako nta muntu ashobora gucishaho nk'ikinga urumva nibarabara ntarihari mm, n'imodoka nizoro mm. nkaho zica oya n'imodoka nizoro nkaho zica hama nkabongera gusaba kandi n'ikibazo c'amazi amazi amazi no kweri arakenye gose mm. hakaba hari n'isoko hakurya nyene yayikenewe ko dusaba yuko bakubaka bakaduhashiriraho n'amazi umuryango mu makenda agomba gushikiriza nk'ivyo mhm, ndagushimiye cane manu ego ijoro ryiza sawa sawa haciye iminsi mu rugo mbona impinduka ikivugo cya buri munsi nukuntuka nukinyakira kwa kundi yera ibiragwe nkaceceka unyagiriza abandi bamvuye guhangayika abagenzi n'ibibazo tubakira amaso mami gucunura iyo bakubwira nanjye barabimbarira mwiza wanjye reka baradufuhira baby reka tubagwize n'ubusa ibyo bakubwira bifate nk'ubusa erega ndakubuze ntucikubuze Musa nobamfuye nje nziza ubusa Oh, abo <laughs> ni big pizo reka turirimbira ngo bigwize ubusa nuko rero twakira undi munywanyaro mahoro muntu w'imana mahoro mahoro n'inshuti w'inwiwe ni otifake sinyabira e, ni sawa odi ukuri kw'imana manyabira baturashima mm ne kusa ebana ubuzima bwabaye ndase aho impamyi gutsi kusanga bakwibye basha mm. nakamara baza kuba mu ijoro cyane cyane barikinga mu mvura ugasanga bakuyoke cyose cyose niyo tiyiki abana mm. bato barikebuka kweri bakurese mu ngufu zabo mhm. odifax yari amaze gushikiza icyumviro ngo abasuma nyabiraba aro aro mta eh mta ama niyo yari wewe yego sawa sawa karibu karibu musaza ninde ibakame bakame yego yeah wari warampevye bakame nje ndakwibuka <laughs> na yarameze eh mbe wavuze ko twakuye ruheye burya Gende nga muri komine muha. Aha, kaze utubwire nga muri komine muha urabona ko ari hafi yo ku kazi. Ego nga turi kumwe turi hafi na hafi. Ah, ndi nga mu etage nkuhaje bariko ndakubona mm, ngaho. Ah, mucho bashikirize. Eh. Umengo turi mu gihugu baraduhevye abategetsi bacu baraduhevye eh gute bwana Kagame bambeka ni ikeri gisiga cy'ibintu n'umunani mm. amuseri bibiri na hatanu isanga igihumbi bizategetse mm. badutwara bose turi kumwe tubana aho zimwe mm. ngo mwaduhebye mu cyaro mm-hmm. kumbure nabo nyine hari igihe usanga bimwe mu bitava kuri bo urazi ko hariho inzego ziba zibigeje ni hatari hama mm. ku bwawe none hano mbaye sindire ngaho hakurya ngaho muri kongo ngaho mu murongo mm-hmm. rero habaye umwanya utari muto mm. ni ukuvuga uri umuntu w'umurundi mm. n'umusizi n'umuntu asanzwe aragukontorora uri umurundi ukamwereka ibyangombwa ko bikwiye mm. bidakwiye aragufata cyangwa akagufatisha mm-hmm. ndetse mwiyongeye barafashe bamwe batari bake badafite ibyangombwa hamwe barabafunze abandi barabarunga ikintu banyumva muga eh, ndiko ndakumva ariko ndagukurikirana mm, hama muko ndamaze iminsi itari mike mbona ngaho iwacu ataba abakongomani ni benshi mm. cyane hasi amakangamuntu yo mu burundi ay'iwabo mugabo ndabona numusako w'abanyamahanga n'umurundi mm. wanyumva gusa eh, ndiko ndakumva bandanyo unyarutse eh, nagomba rero kuvuga ukuntu abarundi tuba muri kongo ingorane dufite mm. ni ukuri aho muri kongo abarundi bamwe bamwe barahagorewe naho ufite ibyangombwa barakunyaga bagasubira nkaho witwara mm, iyo bituye abajije ariko batambona ukuntu abakongomani bari ino baritwara uko bigombeye basa amahera ni ukuri ntabwo bakomakoma ndatacangwa cyangwa ufise urabaho kwamye mbere n'itongo karaseruka yigura atangorane niyo muri kongo abarundi iyo bagiye kubwira abategetsi bo muri kongo ibibazo bafise ntacyo babafasha mvuze iti abo barundi baba bariko barafatwa nabi n'abakongomani bagiye kwitura inzego abategetsi bo muri kongo bo ntacyo baheza bakabafasha cyagute mutama eee eh. oya ntarakimufasha kubera abari mwene wabo w'umukongomani amunyanya yasije mm. uce witwara ku mukongomani nawe gufasha iki mm. ni ngo ngo umurongo ntiwo kwitwara muri muri ujya mu ujya abasekura igihugu cy'u Burundi muri Kongo abari Kinshasa ni mu murongo none uwo cha witwara heka cyaka mm. eh. ndawushimiye cyane bakame yego ushimire cyane mugabo eh ntabwo n'ukuri n'ubwawe bacu bujumbura ahaturiye mm. abantu b'abanyamahanga bahari baturakontorora ko nabo bakwize ibyangombwa byo kuba mu burundi kubona natwe turi mu mahanga baradukontorora mm-hmm. ngira ako ni akamuvuniye urwego rw'igipolisi rugejeje kuraba be n'ibyo bintu ngira ngo bazuraba icyo bazobikorera bazobikorerako ibyo ndabivuze kubera nanjye ndamaze gutembera mu bihugu bitandukanye nk'ibihugu bitatu byose nasanze uri umunyamahanga baragukontorora aho uba mhm. aho uryama mbere hose bakaharaba kubera umunyamahanga mugo eh, ndakumva utinda gushimira eh, wacu eh urakoze ndagushimiye afite urupango mhm umutanzania afite urupango eh, ndagushimiye cyawe wamaze kugishikiriza bakame twakira munywanyi ku murongo aro mwiriwe eh ninda twakuye Jorome mu Eh ni sawa Joni ngaho mu Mahoro. Amahoro. Eh kaza utubwira amakuru yo ngaho mu Rukaramu. Ikibazo dufise ni cinka ngaha mu Ruvyagira. Mm. Ah mu Ruvyagira inka zarabaye izinga zingaha mu Kigaramangu. Mm. Ah muisite muisite. Ha? Ah muisite mu Kigaramangu. Isite mu Kigaramangu izinga zikuranye nga. Eh. Zose ziswara mu mirima mu gitondo. n'abanyamirima abafite imirima bose bafite ingorane mm. urumva rero emwe musange na byatsi shebye ntiwabizi n'abakonseye bose bazi ingorane mm. ugiye mu gice ntugurabe mu ruhongore nta usangayo mm. bose bazituruza zose zigenda mu zagira mu mirima mm. niyo baca baziragira mu mirima abantu nyine ejo mu mirima niyo zitururira iyo mirima irimo ibiterwa nyabaki iyo mirima irimo ibiterwa nyabaki harimo ibiterwa by'imyumbati ibitoki ibiharage mm. ibigori numva zishwara mu mirima yose zikangara mm, ntabwo ushikuza kuri muno none gaconi nk'inka ntabwo ushikuza kuri mwo muraza murabe mm. mu gitondo murabe aha muri site kigaramango nta ntusangayo mu gitondo zose ziba ziri ngaho muri baziturukije muri iyo mirima baturukije muri iyo mirima kumbure nawe nsaba ko ntuze musange tukibaza baza kirabe ahitare chef de zone baze kuraba ibyo bintu ingene byifashe urakoze cyane John twazi ikibazo cy'inka caheze cy'abarimyi n'aborozi none ubu icyo kibazo cy'inka cyagagarutse kandi gute tuhasaba yuko musangira abanzaguka baduhisha inama abo bantu aho muri Kigali Garamango arabe ko ibyo bintu byo bamunzira ndagushimire yego eh, nawe murakoze ijoro ryiza eh, rya twese ubundi munywanyi aro eh, ndagwaye mwiriwe ndakumva aro ugenda kumva ninde baradufurira baby reka tubagwize n'ubusa ibyo bakubwira bifate nk'ubusa erega ndakubuze ntucike ubusa noba mvuye je nziza ubusa ubusa baby iyo natoye mu majana niwe umara inyota y'umutima kamina umbero y'ubuzima mvuga niwe natoye mu majana niyo umara inyota y'umutima ubundi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro amahoro yitwa bizimana jean paul eh ni sawa paul eh kumiruzi mm kumiruzi ni he muri komine mishi ah mucankuzo eh ikintu agomba gushikiza mm ni shika bise twara mhm mm Mhm. kumbure jean paul akadiyo gaciye kamugora agatelefone gaciye kamugora ntiyashoboye kubandanya icyumviro cy'iwiwe ni wariya imishiha ndabibutse ko imishiha ni mu ntara ya cankuzo ni hariya mu buseruko bw'igihugu nkabamenyesha ko ikiganiro muri ko murakurikira ni ayiwanyu havugwa maki cya kiganiro rero kiba akaryo kugira ngo mutubwire amakuru atandukanye abari karavugwa nk'ayiwanyu mu kibano eka ah, amakuru atandukanye ni igikoka ryo rero radiyo isanganiro yabahaye kugira ngo muze muradushikiriza bene izo nkuru ziba ziri ko ziraba ngaho mu kibano twakira ba nyuma nyuma nimba utaratelefona akanya kare ko karakujyana nimba ari nkuru wari ufise aha Aro. Oui. Linda twakuye. Ni Jerome ngarutse gazinda kubarire. Eh Jerome. Eh. Aha, sura wuse. Kugira ko mustanire wa komine mutimbuzi abanza haguruke mm. aze kuraba ibyo bintu. Mm. Eh ibyo bisabye kandi bishimishije ubwemeza. Mhm. Eh mututabari kabisa mustanire abanza haguruke aze kwisinama okuri sigara mango. Urumva ati mirima y'abanyagatumba, imirima y'abanyagukaramu, Abanyekanyosha bose nibo barimira kumbure abona baja kuroragira inka z'abana inka zabo mu mirima abantu bo bobahanura iki ta abo baragira ibitungwa byabo mu mirima abantu bo basabiki oye tuzobasaba gusa ni mwumve ko amategeko yashinzwe kandi itegeko yashinzwe nta burirengako mhm urakoze cyane John eh mhm. mwumve ko amategeko ahari mhm urakoze inge twakiri wa nyuma ugira duce turangiza ikiganiro twakire umunywanyi wa nyuma dusozerera kino kiganiro aro aha nyaruka nyaruka nyaruka kugira ngo ugire amahirwe yo gusozera nakira umwe wenyine abandi muzoca mundindira ku wa mbere aro aro wi mwiriwe mwiriwe nyinda twakuye abimana matiyasi mu cyangugu twakuriye muri komini ya hena himana matiyasi mukaze mm, unyarutse unyarutse mu mm, byazinze kuri amabati ageze ku gihumbi nahimana matiyasi atwakuye ah, ari mu cankuzo akaba ari nawe rero aciye asozerera kino kiganiro cy'uno munsi ayiwanyu havugwa amaki cyo kuri no wa wa mbere w'igenekerezo rya 14 Shimire yo mwe mwese mwatwakuye Shimire Imana michelle yatwakuye ari mu rumonge bigira Imana Jean Marie yatwakuye ari ku mutimbuzi ndiho kubgayo yatwakuye ari muri commune Mugina ndi ku Mana Merance yatwakuye ari mu Kigamba hakaba kandi na gateka yatwakuye ari ngaho imurengeza Jame eh, James yatwakuye ari mu Kiremba hari ngozi ndi kuriyo Jean Pierre yatwakuye ari mu Kibitoke Eric yatwakuye ari mu Ruyigi niyo nkuru Siriake yatwakuye ari muri commune Nyabitsinda mu Muhwaze yageze muwazi Fisto yatwakuye ari mu kayogoro undi yatwakuye ni remegiyo yatwakuye ari muri butaganzwa Emmanuel yatwakuye ari mu kibitoke makado yatwakuye ari muri mpinga kayove zigimana jean claude yatwakuye ari mu kayanza bigirimana joseph yatwakuye ari mu mukarusi nzoyi nzoyikorera Emmanuel yatwakwa ari muri mpinga Kayove Odifax yatwakuye ari Nyabiraba Bakame yatwakuye ari ngaha muri commune ya Muha hamwe na John yatwakuye ari mu Rukabaramu Bizimana Jean Paul yatwakuye ari Mishiha hamwe n'uyu aturangirije ikiganiro ari hariya mu cankuzo yitwa Nahima na Mathias yatubwiye ku bukene bw'amabateri hariya mu cankuzo ngo amabateri yarazimvye aha ndabashimire